ismini Fırat Dink Caddesi olarak değiştirmeye geliyoruz. Israrla değiştireceğiz. Neredeyiz? Fırat Dink Caddesi'nde. Neredeyiz? Fırat Dink Caddesi'nde. Neredeyiz? Fırat Caddesi'nde.